Euskal Herria anitza dela argi dugu, hemen ipakaldean oraino gehiago, gaskoinekin ere partekatzen baitugu. Ere mua, baiona edo angelu historikoki gaskoinak zirela jakina da, orduan preseski, ipak Euskal Herrian, gaskoiera edo okistaniera zertan diren gaur egun galdegin dugu, Frank Dolozor kasetariari, gaskoiera ikasi du eta alduten ostiralean, akademiako kide bilakatuko da. Zailtasun bat badute guk ez duguna da, gure txikitasunean eskuara eskuara da. Eta denak badakigu eskuara dela. Haiek batzuek deitzen dute gaskoia, bertzeak oksitaniera, bertze batzuek patua, eta azkenean hizkuntzari ez diote eta izen bat ematen. Eta gero, hain da urbil latinetik datozen hizkuntzetatik nun sartua den ere buruan dela, gaizki mintzatzen den frantses bat dela. Eh, katalanek ere izan dute hori, gaizki mintzatzen den espainol edo frantses bat. Bostegunez aukera izanen da Gaskoinen biltzeko angelun eta frangdolozoren duriko maia da ekitaldia importantea da. Uste dut ekitaldi biziki garrantzitsua dela, zeren lau egunez um, aukera dugu hor gogoratzeko angelu frantsesa eh, eskualduna, baina baitaren gaskoina dela angelu eta baionaldea ingurua, eta um, hor bada, bon, ekitaldi bat baino gehiago, literatura, ipuin eta kantuen inguruan nola ez, eta gero igandean meza gaskoieraz, eta gero handik ateratzean bada olako giro ona, hankaluziak etortzen dire, eta hor egitzen egia erran biltzen dira oino gaskoin gaskoinak diren jendeak baitira. Lehen itzordua gaskoineraren aste horren kari aste arte untan berean kinta oko liburutegian, jean jacques Taiantuk aturri ibaiaren historia kondatuko digu agatxaldeko seiterdietatik aintzina. Zorro!